الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له <clears throat> وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin muwadda wallafar imamu malik ibn rahimu rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na farko a cikin kitabun Juma, da haka yau insha Allah ta'ala za mu tashi babi na biyu a cikin kitabun Juma a kan hadisi na da 230 daidai malam ya ce babu ma ja a fil'in sati yau juma'ati wal imamu ya wannan babin zai yi magana dangane da abin da ya zo game da yin shiru daidai lokacin da liman ke hudu ba a ranar juma'a mai ya zo na nasi a kan wannan ayi ko ba a yi ba idan an yi kuma ina hukuncin yin to shi abinda wannan babi zai tattauna in sha'allahu ta'ala ƙa'ala haddasa ni yaya al-malifin zinari, abin zinadi an al-arash an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ƙa'ala idza qulta li sahibika an sit wal imamu ya ɗubu yawon juma'a faƙad gauta. wannan hadisi na farko a cikin wannan babi imamu na maliku ya karɓo shi daga abin zinat shi ne abdullahi ibn zakawan anil arash shi kuma ya karɓo daga malaminsa a'araj ana bi huraira ta shi kuma ya karbo daga abu huraira allah ya kara masa yarda annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala sai na abu huraira ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kunce lissahi duka an sit wal imam ya na gauta manzala ya ce idan ka ce ma abokinka ainihin ana nufin abokin magana sai ka ce mashi an sit yi shuru wal imamu ya hudu alhalin liman yana hudu ba yau mul juma'a ci ranar juma'a manzala ya ce faƙan lagauta haƙiƙa lalle ka yi lagau da manzan Allah yake nufi a wannan hadisin shine idan wani yana surutu ko yana magana kuma ga liman yana kudu ba sai wani mutum kuma daban ya ce mai kaiwa ne yi shiru to shi wannan wanda ya ce yi shiru din manzan Allah ya ce faƙan lagauta lalle tabbas ya yi lagau to kaga idan wanda ya ce yi shiru ya yi lagau to shi wanda ya surutun min bi aula a ce shi ya yi lagau da haka malamai suna kafa hujja da wannan hadisin wajen haramta yin magana a lokacin da liman ke hudu ba haramun ne a yi magana idan liman yana hudu ba sai dai inda dalili daga cikin dalilan da za su halatta wa mutum yin magana liman na hudu ba akwai liman din ya mashi magana liman ya masa magana ce wani ya kaza kowa ne ya kaza to idan liman ya yi wa mamu magana ana hudu ba wannan mamun ya samu ya ba shi amsa shi ya tsallake ma wannan hannu. mun fahimta ko kuma magana ta ce ta rai ana hudu ba sai ka hango makahu da sandinsa ya tasar marijiya kuma ba kai magana ba haɗawa zai tonon babu laifi ka ce masa tsaya ko hannunka mai sanda a je a gyara mashi hanya don kada ya fada rijiya idan ba irin waɗannan maganganun ba to malamai suna cewa ba a yin magana idan liman na kuɗi ba akwai magana wadda malamai suka tattauna tattaunawa mai yawa dangane da al'amru bil ma'arufi wannan haya anil munkar a asna'il ba dangane da umarni da kyakkyawa da hana mummuna a lokacin da ake hudu ba ana hudu ba ka ga wani yanayin abin da babu kyau za ka yi masa magana ana yin hudu ba ka ga wani ya bar aikata wani aiki wanda wannan aikin kyakkyawa ne za ka hana shi koko ba za ka hana shi ba to malamai sun yi saɓani waɗansu suna ganin cewa al'amuru bil ma'arufi wannan haye anil munkar ya kuna bil ishara sai dai ka yi ishara kai nuni kamar gyara sahu ka nuna ma wani ka yi nuni cewa ya cika sahu ko wani abu amma suna ganin ba za a yi magana ba waɗansu malamai kuma suna ganin cewa aikin da ya shafi maslaha ta al'umma a cikin wannan sallar babu laifi kamar 'yan agaji masu gyara sahu babu laifi su in sun kamar yadda wasu malamai suke cewa amma da yawan malamai suna ganin ko ɗan agaji ko wani mai gyaran sahu ko wani mai kaza ba zai magana ba inda liman ya fara kudu ba mun fahimta sannan da manzan Allah ya ce faƙad lagauta lalle ya yi lagau mai manzan Allah ya ke nufi da lagau a cikin wannan hadisa waɗansu malamai suka ce abinda manzan Allah ya ke nufi da faƙar lagauta suka ce badalat fadilatu juma'atika falalar sallar juma'a to ta lalace mana bai da falalar sallar juma'a kenan wakila magana ta biyu waɗansu malamai suka ce sarar cika zuhuran wannan sallar juma'ar da kai kai magana yanzu kai a wurinka ta tashi daga juma'a ta koma a zahar haka waɗansu malamai suka ce ƙala ibn wahab ahadur watuhu amma ibn wahab ɗaya daga cikin marota wannan hadisin yana cewa ma'anahu ma'anar wannan magana shine ajiza anhu sala sallar shi ta yi amma duk wata falala ta juma'a bai da ita ya yi sallah ba za a ruta cikin wanda ba su yi sallah ba amma kuma duk wata lada da wata falala ta juma'a bai da ita kun fahimta amma ba za a tuhume shi da cewa bai yi sallar juma'a ba ko a tuhume shi da cewa ya yi a zahar, amma bai da lada kuma da aka ya yi iskatul wajib ya bayar da wajibin da ke kansa amma kuma ladar da ake samu da falalar da ake samu in an yi juma'a bai da ita wannan sai yake nuna mana muhimmancin barin yin magana a lokacin da liman ke yin hudu ba a ranar juma'a sannan matsala ta biyu a ƙarƙashin wannan malamai suna tattaunawa shin dole ne sai mutum yana yin hudubar ko ko in yana da nisan da baya jin hudu ba amma ya san hudu ba ake yi ila mutum ya taho daga gida mai zo masallaci to tun yana cin sai ya fahimci masallaci yanzu hudu ba ake yi amma shi sauti bai kai mashi to tun da ya san hudu ba ake yi shi ma wajibi ne ya shiru ko ba wajibi ba ne batun da baya ci to wannan akwai manganin malamai ce mafi inganci wanda malamai suka rinjayar shi ne ko kana jin hudu ba ko ba ka ji in dai ka fahimci an hara hudu ba to za ka yi shi ba a yin magana wannan kuma sai yake nuna mana muhimmancin ita hudu ba da domin saƙo ne ake ba mutane na gyara wani aiki na ibadarsu ko na wata matsala ko wata maslaha wadda ta shafi al'umma gabaki daya ko a wayan musu da kai akan wani abu da ya taso wannan yana daga cikin fa'idar hudu ba to shi ya sanya idan mutum ya zo yana surutu sai a waye gari shi bai ji ba kuma ya hana na kusa da shi ya ci ka ga wannan manufa ta yin hudu ba ya rusa ta to shi ya sanya musulunci ya ɗauki hukunci mai ƙarfi. a kan yin shuru lokacin da ake yin hudu ba mun fahimta allah sa mu dace ƙala wa haddasa ni an malikin an ibin shahabin an salaba ibin abi malikin al'urazi annahu akhbarahu annahum kanu fi zamani umar Kaffabi, Musallu na yau Maljuma'ati. hatta ya umar fa idza kharaja umar wajalasa ala al-minbar wa azzana na muazzinuna qala sa'alabatu jalasna natahaddasu fa idza sakata muazzinuna wa qama umar yakhdubu ansatna falam yatakallam minna ahad <clears throat> wannan hadisin imam malik ya karbo shi daga ibn shihab shi kuma ya karbo daga salaba ibn abi malikin al-qurazi annahu akhbarahu cewa ya bashi labari ya ba ibn shihab labari annahum kanu fi zaman umar ibn khattabi cewa su sun kasance a lokacin kalifancin umar an khattabi yusalluna yawmal juma'ati hatta yakhruja umar suna yin sallolin nafila har sai umar ya fito a lokacin umar yana shugaba kuma shine liman to kaga a matsayinsa na liman da ya fito ai bari zai hau to da ce, yace na suna yin salloli na nafila ranar juma'a ta ya umar har sai lokacin da sayyidina umar ya fito daga gida zai zo masallaci fai za ka raja umar idan umar ya fito waje na sa'al mimbar ya zo ya zauna saman mimbari wa mu’azzi nuna mai kiran sallah kuma ya kiran sallah mai kiran sallah ya kiran sallah ko masu kiran sallah suka kiran sallah ƙala sa'alaba sa'alaba ya ce jalasna na ta haddasu. to a daidai wannan lokacin sai mu ko mu zauna muna tattaunawa muna labari aina kallamu bil ilmi wa nahwihi la bi kalamin dunya suna maganganu na ilimi ne ba magana ta shafi duniya ba fa idza sakata al mu'azzinuna idan masu kiran sallah suka shiru sun kare kenan wa qama umar yakhdubu umar ya miƙe yana hudu ba ansatna sai mi shiru falam ya takallam minna ahadin ba wani cikin wanda zai kara magana tunda an fara hudu ba tunda an fara hudu ba wannan kaga sai yake nuna mana cewa haka magabata suke domin wannan ya ce a zamanin umar ga yadda ake haka magabata sun kasance ba sa yin magana a lokacin da ake hudu ba sukan yi shuru su saurari wannan hudu ba ne kala ibn shahabin ibn shahab ya ce fa khurujul imam yabba'u salata wa kalamuhu yabba'ul kalam ibn shahab az-zuhri malamin imam malik yake cewa fa khurujul imami fitowar liman ya ɗau sala tana dakatar da sallah duk wata sallar nafila ce a dakata da liman ya fito sai hawa mumbari to ba a sallan nafila sai kowa ya dakata wa kalamuhu da ya hawa mumbari ya fara innal hamdalillah ya tsaul kalam an dakatar da magana ku sai kowa ya shiru a saurari saƙon liman wanda zai turo wa mutane a wannan juma'a ɗin kaga wannan yana nuna mana muhimmancin ainihin isa hudu ba da kuma wajibcin yin shiru lokacin da ake gabatar da ita haka yana da kyau kwarai daga siyan uwa musulmai kamar yadda muka yi tsokaci wancan makon al'amarin sallar juma'a ɗin nan makara lokaci da muhimmanci sallar juma'a salla ce ta mako mako salla ce mai daraja mai matsayi wajen Allah ta'ala amma da yawa za ka samu muna wasa da ita ba ma zuwa masallaci da wuri da haka da yawan mutane ba san abin da ake hudu ba a kai ba sai dai su zo su yi sallafi. kuma abin da zai baka mamaki da yawan mutane a daidai wannan lokacin ba wani abu da suke wanda yake amfana musu za ya amfana musu a duniya balle ya amfana musu a lahira zaune ake ana labari ko kwanci ake ana hutawa ko wani abu kamar haka na amma ga masallaci mutum ba zai zo ba ku duba yadda ake ba da bayanai ana yin firi ba ka zo da wuri ka zauna ka saurari tunatar wannan amma ba ma haka ba yin haka yana da kyau mu ƙara ɗauka al'amarin juma'a da muhimmanci ɗin nan mu dinga tahowa masallaci da wuri don mu samu hudu ba ba wa kawai hudu ba ba haffiri hudu ba ma inda iko ka zo ka saurara za ka ƙaru sannan idan liman ya fito kuma an fara hudu ba ka tsaya shi ma ka buɗe kunnuwa ka saurara har ma saboda muhimmancin ainihin hudu ba ɗin ake fassara ta don ya zamanto duk wanda ya zo zai iya jin abin da aka ce yau ko ba ka jin larabci in ka zo ba ka ji hudu ba za ka ji kan me aka yi hudu ba har kai ma ka koma gida kana iya wayan ma wani da kai kana ya faɗar saƙon da aka bada to Allah shirin da mu ya ba mu ikon kula قال وحدثني عن مالك an abin nabiri maula umar ibn abdullah an malik ibn abi amirin anna usman ibn affana kana yaqulu fi khutbatihi kallama yad'u zalika idza khadaba Iza qama al-imam yakhutubu juma'a. fastami'u wa ansitu Fa'inna inna lil munsiti alladhi la yasma'u min al hazz misla ma lil munsiti as-sami fa idha qamati as-salah sufufa wa hazu bil manakif fa inna sufufi min tamami as Imamu na maliki ya karɓi wannan hadisin daga abin nadiri abin nadiri shi ne salim ibn abi umayya al-madani fika ne wajen malaman hadisi malamin kuma imamu maliki kuma maula umar ibn ubaidillahi ne yantaccen bawan umar ibn ubaidullahi ne shi kuma an malik ibn abi amir ya karbo daga maliku ibn abi amir al-azbahi jaddul imam milar ta tabi'ina kakan imam malik shi abdullahi shi wannan malik ibn abi amir kakan ima malik kenan anna usman ibn affan yace sayyidina usman dan affan kana ya kuli ya kasance yana cewa fi khutbatihi a hudubarsa kallama ya da'u zalika idza khadaba lokuta kadan ne yake barin wannan maganar bai fade ta a hudubarsa ba me yake cewa idan qamal imam ya yaqtub yawmal juma'a idan liman ya miƙe yana hudu ba ranar juma'a fastami'u ku saurare shi wa ansitu ku yi shiru ku saurare shi wa ansitu kuma ku yi shiru fa inna lil munsiti allazi la yasma'u min al hazzi mithla ma lil munsiti sami eh, sayyidina usman yace fa inna lil munsiti lalle wanda ya shiru allazi la yasma'u wanda ma bai jin hudubar saboda yayi yi nisa daga inda ake hudubar amma ya san hudubar ake sai ya shiru to shi dinnan da bai ji amma ya shiru min alhazzi yana da rabansa misla malil sami daidai da wanda shi kuma yana jiye shi duk ɗaya ne fai za kamaci sala sai na usman ce da zara an kabbara sallah fadilin sufufa ku daidaita sahu wa bil manakibi ku daidaita kafadunku sai ce fa'in na itidalus sufufi min tamamin sala domin daidaita sahu yana daga cikin cikin sallah kaga wannan hadisin shi ma dai yana nuna mana muhimmancin yin shiru yayin da ake hudu ba sun malayu kabiru hatta ya atiyahu rijalun kadwakalahum bi taswiyati sufufi fa hu, an wata maliku ibn amir ya ce sun malayu kabbiru sannan sai na usman in an masa ikama bai yin kabbara hatta ya a ciyahu har sai sun zo mashi rijalun wasu mutane kad wakalahum bi taswiyati sufufi wanda ya wakilta su su kula mai da sahu ya daidaita ya cika fa yukhbirunahu sai su zo su ba shi labari in sun gano an kadista cewa sahu ya daidaita fayukabbiru sannan sai juya ya kuma yana da dai wanda ya saka kaiwa ne ka kula min da sahu na biyar da na shidda kaiwa ne na bakwai da na takwas kaiwa ne na tara da na goma haka zai ba su aiki waɗannan mutanen za su bi tabbatar da sahun nan ya cika idan sun gama kowa sai zuwa kawo musayin na usman rahoto cewa sahu ya daidaita sai kowa ya ba shi rahoton sahu ya daidaita sannan sai juya sai ce allahu akbar kayan kuma sun ɗauki daidaita sahu da muhimmanci قال وحدثني عن مالك عن نافع anna abdullahi ibn umar ra'a rajulaini ni wal imam yakhutubu yawm al Juma'a. fa hasabahuma anis muta wannan hadisin imamu na maliku ya karbo shi daga nafi'u maula ibn umar ya ce an na abdullahi ibn umar abdullahi ɗan umar wata rana ra'ara Julaini ya ta haddasa ni ana hudu ba sai hango ɗansu mutane su biyu suna ta labari wal imam ya hudu galiman yana hudu ba kuma yawmul juma'a ranar juma'a fa hasabahuma sai ya dauki wani ɗan dutse sai ya jefe su da shi anismuta ya ce ku shiru yana ɗaukar ɗan dutse ya jefe su kaga za su juyo su gawa ya jefe su sai ce ku shiru hudu ba ake ku shiru a wasu malamai suka ce fihi ta'alimu kaifal inkar da zalika wa anna zalika la yusudu alaihi ma salatuhuma لأنه لم يأمرهما بالإعادة قاله أبو أمر قال إيسى ابن دينار ليس الأمل على حسبه ولا بأس أن يشير إليهما قال الباجي مكتبى مذهب مالك ألا يشير إليهما لأن الإشارة بمنزلة قوله اسمتا وذلك لغوه to a da ya jefe su ya ce ku yi shiru shi kenan kaga wannan shi ma yana nuna wajibcin yin shiru lokacin da ake hudu ba mun fahimta sannan a cikin wannan suka ce ana koyar da mu yadda ake inkari idan liman na hudu ba kuma sannan ya aka inkarin bai lalata sallah ko kuma su waɗancan biyan masu surutu labarin su bai lalata sallah domin ba a ce su ji sake sallah ba haka abu umar ibn azbar annumar ya faɗa wani malami albaji yake cewa za a mazhabi malikin abinda ke zahiri hukuncin mazhabin malikiya Allah shira ilaihi ma ba za ka yi ishara ba mutane in suna surutu ka ce ku shiru ba li'anna ishara bi manzilati shi, suka ce domin ishara daidai take da ya ce musu ismata ku shiru wa zalika lagwun wannan kuma lagawu ne mun mutu a can baya mun gane da ko mutane biyu ga suna husuma yi musu ishara kai ta kanka samu wuri ka zauna domin yi musu magana ɗin nan zai iya sanya a kai maka wata asara ta lada mun gane allah samu dace ƙala wa haddasa an malikin annahu balagahu anna rajulan a ƙasa yawmal juma'a wal imamu ya tsubu fashan matahu insanin ilajen bihi فسأل sa'id ذلك سعيد ابن المسيب فنهاه عن ذلك wa ƙala la ut imamu Baliku ya ce labari ya zo masa an na rajulan cewa wani mutum a ɗasa yau mal juma'a ya yi atishawa ranar juma'a wal imamu ya ɗuba alhali liman na hudu ba da ya atishawa ɗin nan fashan matahu insanin ila jambihi sai wani mutum yana gefensa ya ce mashi Mukalla ya gaida shi fasa ala an zalika sa'id ibn musayyif bayan an ƙara sallah kuma sai suka nemi fatawa wajen sa'id ibn musayyif ina hukuncin wannan abu fana hahu sai ce ka bari karka ƙara yin haka wa ƙala ya ce masu lati karka ƙara yin haka wannan sai ne cewa idan ana hudu ba ce mafi inganci na malamai shi ne idan da wani zai yi atishawa ba zai ce alhamdulillahi ba idan kuma ya ce ba za a ce mashi ramukallahu ba saboda me ana hudu ba sallama ma ta shiga ciki idan ana hudu ba wani ya zai ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi ba za ka amsa ba ba za ka amsa ba saboda me saboda muhimmancin hudu ba a ranar juma'a wannan ne ya sanya wasu malamai suke ganin sallar juma'a ma da aka sace raka'a biyu wannan hudu ban matsayin raka'a biyu take sai a samu raka'a hudu shi ya sanya duk abin da ba a yi lokacin da ake sallah ba a yi shi idan ana hudu ba amma wannan fahimta ce tasu kuma akwai kurakurai a cikin ta kamar yadda malamai suke cewa sallar juma'a da ma asali raka'a biyu ce ba a hudu ba ce ba da aka hudu ba ba matsayin raka'a biyu take ba an وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا أشيك قال وحدثني an malikin annahu sa'ala ibn shihab anil kalami yawmal juma'a idza nazala imamu anil mimbar qabla an yukabbira fa qala ibn shihab la ba'sa bizalika imamuna maliku yake cewa ya tambayi malaminsa ibn shihab imamu zuhur kenan anil kalami yawmal juma'a ya tambaye shi hukuncin yin magana ranar juma'a iza nazala al-imamu anil mimbar, idan liman ya sabko daga minbari kabla an yukabbira kamin ya kabbara sallah kun fahimci lokacin da yake magana liman ya ƙara hudu ba ai saukowa zai yi ko to idan ya sauko daga mimbari, kama a masa ikama a ce Allahu akbar wannan dan lokacin ina hukuncin yin magana a cikinsa shi ne fatawar da imamu malik ya tambayi ibn shahab a zuhuri faƙala ibn shahabin sai ibn shahab ya ce la ba a sabi zalika babu laifi in an yi magana a wannan lokacin mun gane babu laifi in an yi magana a wannan lokacin saboda mai saboda ai an gama hudu ba wanda ya ce aka ce a saurara to sai mala ya ce babu ma ja a fiman adaraka raka'atan yawmal juma'a wannan babi zai yi magana akan mutumin da ya samu raka'a daya a ranar juma'a fiman adaraka raka'atan wanda ya samu raka'a daya yawmal juma'a ranar juma'a qala haddathani yahya an malikin an ibn shihabin annahu kana yaqulu man adraka min salatil juma'ati raka'atan falyusalli ilaiha ukura qala Ibnu shihabin wa hiya sunnah imamu na maliku ya karbo daga malaminsa ibn shahab annahu kana yaqulu ibn shahab ya kasance yana cewa man adraka min salatil juma'a duk wanda ya samu raka'a daya a sallar juma'a falyusalli ilaiha ukura in ya yayi sallama sai ya miƙe sai ya kawo raka'a guda qala ibn shahab ibn hishab ya ce wahiyar sunna yin hakan shine sunna kala maliku wa ala zalika adaraktu ahlal ilmi bi baladina wa zalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala man adraka minas salati raka'atan faqad adraka sala. kala maluku na maluku ya ce a zalika adraktu ahlal ilmi bi baladina wannan maganar ta ibn shahab cewa in mutum ya samu raka'a ɗaya miƙe ya ci ko raka'a ɗaya a sallar juma'a imamu malik ya ce haka ya tashi ya samu ma'abuta ilimi a madina suna faɗa sai ya ce wa zalika dalilin wannan magana kau Allah rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala manzon Allah ne yace man adraka raka'atan man adraka min as-salati raka'atan duk wanda ya samu a sallah ya samu raka'a daya <coughs> faqad adraka as-salata ya samu wannan sallar to ne ya samu raka'a daya ya samu juma'a kenan haka sai tashi ya shiko raka'a daya qala maliku hillabi yusibuhu zihamun yawmal juma'a fayarkau wala yaqdiru ala an yasjuda hatta yaquma al-imamu aw yafruga al-imamu min salatihi annahu in ƙadara ala an yasjuda in kana fal falyasjud idza qama an-nasu wa in lam yaqdir ala an yasjuda hatta yafruga al-imamu min salatihi fa innahu ahabbu ilayya an yabtadi salatahu zuhuran arba'an imamu malik yace fil ladhi yusibuhu zihamun game da mutunan da cincirondo na mutane ya same shi mal juma'a ranar juma'a fayar kawwala ya ƙaduru an yasjuda da aka yi ruku'u aka matse shi aka matse shi sai kasa ɗagowa ko ya kasa tafiya sujjada mun fahimta an ɗago daga ruku'u kawai ana tafiya sujjada mutane sun cika wurin ba inda zai ɗora goshin shi ba inda zai sujjara to ya zai hatta ya kuma al’imam au ya furgar min salati har sai da liman ya miƙe tsaye ya yi sujjara biyu liman ya miƙe tsaye shi bai samu ya sujjarar nan ba ko kuma da liman ya miƙe har ya ciko raka'a guda bai samu ya fi jiran nan ba har liman ya sallama imam malik ya ce annahu in kadara an yasjuda ya ce to in yana iya yin sujada in ka na karraka in dama ya yi ruku falyasjud idza qama nasu to mutane sun tashi sai je sujada shi guda biyu sai ya samu liman a tsaye a cigaba da sallah da shi wa in lam yaqdir ala an yasjuda hatta yafruga al-imam min salati in kawai ka sai sujada har liman yayi sallama imam malik yace fa innahu ahabbu ilayya to abin da yafi soyuwa gare ni an yabtadi'a salatahu zuhuran arba'an kawai fita daga wannan sallar sai ya kawo raka'a hudu sallar azhar mun fahimta haka imam malik ba da fata sai ya bar wannan sallah ta juma'a ya sallah a ta. babu ma ja'a fi man ra'afa yawmal juma'a babin wanda ya haɓu ranar juma'a ana sallah sai haɓu ya zo mutum sallar juma'a قال مالك مر عف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرج الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعا imam malik ya ce wanda din yayi haɗo ranar juma'a liman na hudu ba fakhara da ya fita dan yawan kowannan haban falam yarji sai bai samu dawowa ba hatta faragal imamu har sai da ya dawo yake liman ya ƙara sallah fa yannahu yusalli arba imam malik lai to sai ya koma gefe guda sai ya raka a salla sallah zahar mun fahimci wannan fatawar Kala maliku fil ladhi yarkau raka'atan ma al imami yawm ufu, jumu'ah ثم faya, فيخرج فيأتي wa صلى الإمام raka'atai كلتيهما كلتيهما annahu yabni bi raka'atin ukura malam ya yatakallam imam malik yace ce mutumin da ya samu raka'a guda tare da liman ranar juma'a sun mayar ufu sai habo ya zo mashi faya kuruji sai ya fita yawan kowa jinin nan to lokacin da ya dawo wa qad imamun raka'atai ne kiltaihima sai ya liman ya gama raka a biyunsa kun ga an yi raka a ɗaya da shi ya tafi sai da iske an gama sallah annahu ni bi cin ukura imam malik zai gina sallar shi da kawo raka'a guda malam ya takalla. da sharaɗi inda bai yi magana ba lokacin da ya je wanko wannan jini ƴan kuma bai kauce ma alƙibla ba haka malamin maliki ya suke cewa kala maliku laisa alamar ra'afa aw asabahu amrun la budda lahu min al-khuruji an yasta'dina al-imam yawm al-jum'ati idza arada an yakhruja imam malik yace babu akan wanda yayi habu aw asabahu amrun ko kuma wani al'amari ya same shi labudda lahu min al wanda ba makawa sai ya fita to idan zai fita din nan idan zai fita to babu cewa wajibi ne akan shi an yasta'zina al-imam ya nemi izinin liman yawmul jumu'ati ranar juma'a idza arada an yakhruj an yi nufin fita ba sai ya nemi izini ba kawai fita zai yi mun gane ta kawai zai ba sai ya nemi izini ba cewa zai fita babu ma ja a fi yau mai juma'a babin da zai yi magana dangane abin da ya zo game da zuwa masallacin juma'a a ranar juma'a ƙala haddasa ni haya an malikin annahu sa'ala ibn shahab an qaulillahi azza wa jalla ya ayyuhalladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi faqala ibn shahab kana umar ibn al-khattab yaqra'uha idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah famdu ila zikirin lashi imamuna maliku ya tambayi ibn shahab <clears throat> malamin sako an kaulin lahi azza wa jalla game da maganar allah mai girma da daukaka da allah ya ce ya ayyuhallazi na amanu ya ku masu imani iza nudiya lissalati min min juma'a idan an yi kiran sallah na ranar juma'a kiran sallah a nan kiran sallah na biyu kiran sallah na biyu ba kiran sallah na farko ba to idan an yi wannan kiran sallah na biyu ranar juma'a sai Allah ce fas'au ila zikirin ku yi gaggawa zuwa ga ambatan Allah me ambatan Allah nan shine mau'izatul imam bil khutba wa'azin da liman zai yi a cikin huduba awi sala su malamai suka ce sallar ita ce zikirin lahi anan auhuma ma'an wasu ka ce duka biyun ne faƙalar ibn shahabi sai ibn shahabi ya ce kana umar ibn khattabi ya ce sarkin muminai umar ɗan khattabi ya ƙara'uha ya kasance yana karanta wannan ayar idza nudiya lis-salati min yawmil juma'a idan an yi kiran sallah na ranar juma'a famdu ila zikrillah haka sai na umar yake karanta wannan ayar famdu maimakon pass out duk malarsa ɗaya ku gaggawa zuwa ga sallah da haka ne malamai suka ce idan aka yi wannan kiran sallah na biyu kiran sallar da liman ke fitowa ya hau hudu ba to duk wani abu da ka sani na ciniki ko na kulla wata yarjejeniya an haramta shi domin allah ta'ala a gaba cewa wazarun a kubar ciniki da haka duk wani ciniki wanda za a yi inda an yi wannan kiran sallar na biyu haramun ne mai shago ya kulle ya taho masallaci manomi a gona wanda aka ba kwadago ya aji ya taho masallaci kuma a daidai wannan lokacin ba a kulle wata yarjejeniya ciniki da yarjejeniya ce tsakanin mai sayar da mai sayarwa to ba a kullawa ijara ma ba a kulla kai suka ce ko ɗaurin aure ba a yi domin na aka daura aure a wannan lokacin daura auren bai yi ba to amma idan ciniki yana da alaƙa da sallar juma'a to wannan malamai suka ce babu laifi ana iya sa yaya ciniki zai zama yana da alaƙa da sallar juma'a ila aka zo masallaci ba ruwan alwallah sai na saidawa sai ka sai ruwan nan kai alwallah kaga sinikinku yana da alaka da sallar ko ko masallaci za ka zo masallacin yana da nisa kuma kama kara. sai ka tsaye da ɗan express ka hau ciniki ne za ku yi za ka biya shi ya halatta saboda yana da alaka da sallar ba haka malamai suka ce ƙala maluku innama sa'ayu fi kitabillahi al'amalu wal fi'lu yaqulu Allahu tabaaraka wa ta'ala wa idha tawalla sa'a fil wa qala ta'ala wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha wa qala summa adbara yas'a wa qala inna sa'ayukum la shatta to kala maluku shi kuma imamuna maluku ya ce wa inna masayu fi kitabin lashi asayu a littafin Allah tana zuwa da ma'anar al'amal wal tana zuwa da ma'anar al'amal da kuma alfi shi ne za in in atlaka lugatan ala idan aka sake ta ba a ƙayyade ta ba to tana nufin aiki amma idan an ƙayyade ta to za ta yi ɗaukar ma'anar sauri ko gaggawa ko tafiya shi ne sai imam mali ya kawo waɗansu awai don ya nuna haka ya ce ƙulun lahu ta baraka wa ta'ala allah mai girma da ɗaukaka ya ce wai za ta walla sa'afil arzi idan ya juya sai ya tafi yana aiki na ɓanna a bayan ƙasa ka gana al'amal take nufi ko wa ƙala ta'ala a wani wuri allah ya ce wa amma man ja aka yasa wa huwa sha amma kaga wanda ya zo wurinka yana gaggawa yana sauri wa huwa sha yana cike da tsoron Allah kaga nan ma yas'a al'amal ce wa qala ta'ala summa yas'a Allah ce summa adbara yas'a ya juya yana gaggawa sannan ce inna sa la lashatta lalle ayyukanku lashatta sun bambanta da haka a sa'ayu imam malam ya kara mana ilimin cewa tana zuwa da ma'anar al'amal wal ba kawai tana zuwa da ma'anar sauri ko gaggawa bane ba qala maliku falaysa as-sa'yu alladhi dhakara Allah fi kitabi bis-sa'yi 'ala al-aqdam wala al-ishtidat wa innama aniya ko ana al'amal wal da aka maliku ya ce falesa sa'ayun da bi zakar Allah fi kitabihi eh, wannan kalma ta sa'ayu wanda Allah mai girma da dokaka ya faɗa a cikin alƙur'ani bis sa'ayi alal aqdam ba tana nufin sauri ko gaggawa akan kafa ba walal ishtidat ko kuma al ishtidat tsanantawa a tafiya din shine aljari gudu ko gaggawa wa inna ma ana abinda ake nufi da ita al'amal walfi aiki take nufi ba gaggawa wannan ba ta tafiya akan kafa mun fahimta da haka da Allah ta'ala ya ce ya ayyul ladina amanu idanu nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'au ma'ana ku yi aiki wanda zai kai ku zuwa ga masallaci cikin lokaci Allahu alamu Allah shi ne fi da aka ga wannan ayar tana nuna mana cewa da zara an kira sallah to duk wani aiki a aje shi a himmantu zuwa ga aikin da zai kai ka zuwa ga masallaci don ka samu hudu ba wadda Allah ta'ala ya ce a zo a saurara lokacin da ake yin ta allah ya samu dace to kuma yana ganin anan za mu tsaya idan allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi a babi na shidda a cikin wannan kitab na sallar juma a kiran sallah dakata idan allah ya kai mu sati mai zuwa da yarda ubangiji za mu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa na daidai muna roƙon allah ta'ala ya ba mu ladar gaba ɗaya da kuma amfanar da mu abinda muka saurara inda muka yi kuskure muna neman afuwar allah sannan muna roƙonsa ya ankarar da mu mu gane kuskure ne don mu gyara kamar yadda aka saba muka yi amfani da irin wannan lokaci mai tsada don yin waɗansu addu'o'i wanda muke da bukatuwa zuwa gare su don allah ya karɓa mana to addu'ar mu ta farko zuwa ga 'yan uwa falasinawa a ci gaba da yaƙi na zalunci da ake yi wanda ƙasar isra'ila ta ƙaddamar kan mutane wanda suke masu rauni wanda ake zalunta ake su, da goyon bayan manyan ƙasashen kafirai na duniya irin amerika da ingila da Jamani da makamantarsu ba za mu gushe ba za mu ci gaba da yi musu addu'a domin shi ne abin da za mu iya yi har allah ta'ala ya ba su cin nasara ko kuma Allah ta'ala ya kawo ƙarshen abu ta haka muna roƙon Allah mai girma da ɗaukaka a cikin ikonsa da hukuntawarsa Allah ta'ala ka ba waɗannan 'yan uwa mu nasara akan azalima ƙasar Isra'ila Allah ka ɗora su akan waɗannan miyagun mutane duk mugun nufi na ƙasar Isra'ila da ƙasa amerika akan waɗannan mutane bayan allah falasinawa Allah ka maida shi a kan kansu kuma ka lalata shi ya Allah Allah kai mai iko ne kan haka waɗanda aka kashe kisa na zalunci an kashe yara ƙanana an kashe mata ana kashe tsofaffi wannan duka zalunci ne a ƙarƙashin doka ta yaƙi ta duniya ko da ba ta musulmi ba ce ba amma ƙasar isra'ila ta bankara wannan dokar tana take ta kuma an kasa tsawata mata a duniya sau duniya ta karkata zuwa ga zalunci haka rosa wuraren ibada masallatai wuraren ibada wannan shi ma ya saba ma doka ta yaƙi ta duniya haka kai farmaki asibitoci asibiti inda ake kai marasa lafiya wanda aka raunata ake kaiwa don a yi musu magani kuma saboda zalunci ka bi har wannan asibitin ka je ka yi farmaki ka kashe mutane kuma a wurin kuma duka duniya ta sanya ido tana kallo ana wannan zalunci a haka ana wannan yakin ko mutanen nan an sa musu takunkumi abinci baya shiga cikin kasar magani bai shiga ruwa bai shiga wutar lantarki ba ta shiga ba abin da ake kai musu domin dama kofa ɗaya ce ta shiga gaza ta ƙasar isra'ila saboda zalunci na duniya sai aka zo bodar egypt tsakanin egypt a mashiyar rafa sai aka kawo na siyan motoci dauke da abinci wai za shiga suke tallafi mutanen da ka tsare sama da mutum miliyan biyu ka shiga da motar abincin da bata wuce dari ba wannan abincin bi zai ma waɗannan mutane haka ba abin da zai na haka mu ci gaba da taimaka musu da addu'a Allah ta'ala ya ba su nasara alhamdulillah kasashe suna ta nuna goyon bayansu da kuma hanyoyin da za su bi su iya taimakawa a nan najeriya da cikin hanyoyin da muke ganin za a bi a taimaka musu akwai gidauniya wadda dakta abubakar gumi wanda dan gidan mala abubakar gumi dakta ahmad ya buɗa a masallacin sultan bello mosque wanda ya ce suna ƙoƙari masu ga cewa sun jawo wakilan falasina ɗan a najeriya don ya zo ya bayani to kuma wannan ƙoƙari da ya yi na ga manyan malamai irin su profesa mansur ibrahim sokoto sun wafaƙa mashi to babu laifi ka iya taimaka ma waɗannan 'yan uwa namu da abin da allah ya hore ma ko da kaɗan ne a kawon nan ba ce aka bada ko naira ɗari ka tura ko naira hamsin ko ɗari biyar abin da dai allah ya hore maka idan an duba kafin hanyoyin sadarwa na zamani za a ga wannan a kawon nan ba ɗin to da allah mutum ya ƙoƙari bakin gwargwadon abin da allah ya hore masa ya tura wa muna fatan wannan gidauniya da aka buda Allah ta'ala ya sa mata albarka addu'ar mu ta biyu shine falin da muwa muke ciki a nan cikin gida Najeriya musamman kuma jihohinmu na arewa arewa ba arewa ta yamma al'amura dai suna ta ƙara cabewa ana kashewa ana sacewa sauran ayyuka na ta'addanci mu ci gaba da yin addu'a Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen waɗannan tuntunu ba don halayen mu sai don taimakonsa da kuma rahamarsa amma a jihar katsina matakan da gwamnati take ɗauka matakai ne masu kyau kuma muna yin addu'a Allah ta'ala ya karɓaɓi waɗannan ya karɓafi waɗannan matakai ya sa musu albarka an ɗauki matasa wanda aka ba horo na musamman wanda mun yi magana tun lokacin da ake screening ana ɗaukarsu bayan an yaye su ma mun yi magana wanda yanzu waɗannan matasa an tura su kowa an tura shi ƙaramin hukumarsu an zaɓi ƙaramin hukuma takwas wanda wannan ƙaramin hukuma takwas su ne ke da boda da daji da haka su ne inda ake ganin wannan ta'addanci ya fi kamari a ciki to an ƙaddamar da su kuma an yi fosin ɗinsu kuma tuni ci gaba da aiki kuma bayanan da ake samu wanda na shi gwamna yana faɗar wannan da bakinsa cewa kwalliya ta fara biyan kudin sabulu haka ake cewa ko domin ya ba da misali da karamar hukumar dan musa wanda bayan an kaddamar da wannan rubina sun yunkurin shigowa dan musa amma da taimakon waɗannan matasa da jami'an tsaro aka fatattaki waɗannan barayan aka hana shiga garin sannan kuma mu ci gaba da sa waɗannan matasa cikin addu'a domin aikin da za su yi aiki ne mai wahala aiki ne kuma mai haɗari amma aiki ne wanda cikinsa akwai lada kuma duk wanda ya kyautata niyyar shi ko da kashe shi aka yi muna fatan ya zama shahada a wurin shi ma wannan naji gwamna ya faɗa da bakinsa cewa sun samu rahotanni barayin suna gayya daga waɗansu jihohi don su yi waɗannan matasa taron dangi ko taron nafi yawa. to kuma wannan tuni an sanar da mataka an da an sanar da hukumomin tsaro da a dauki mataki wanda ya dace da aka mu ƙara sanya cikin addu'a wannan yunkuri da su barayin suke yi Allah ta'ala ya dakile shi Allah ya lalata shi to tsarin yana da matakai daban-daban a matakinsa na biyu yau shi mai girma gwamna ya kaddamar da kwamitocin tsaro na duka ƙananan hukumomi talatin da. hudu da muke da su a jihar katsina wanda kowane kwamiti na tsaro ya hada da jami'an tsaro wanda suke shugabanninsu wanda suke a ƙaramar hukumar da masu mulki shaman kenan da hakimi in akwai a wurin ko su biyu ne ko su uku dai suna ciki sannan akwai wakilai na matasa wakilai na mata da ma wakilai na kungiyoyi na addini kuma an faɗi ayyukan da shi wannan kwamiti zai sa ido ya tabbatar ana yi wanda yana daga ciki kulawa da shige da ficen baki shi ne duk baƙon da ya shigo gari ko ya shigo ƙaramar hukuma to wannan kwamiti suna da alhakin su bincike su ji wane ne shi haka duk cinikin da za a yi na fili ko gona wannan kwamitin sai sun tabbatar da wannan cinikin an san waye zai saya wani ne zai sai da to kuma ko shakka babu wannan shi ma zai kara taimakawa wajen tabbatar da tsaro domin ana samun miyagun mutane dinnan wani lokaci suka yi kaura su zo su zauna cikin mutane ko kuma infoma ya zo yana zaune cikin mutane mutum ya zo ya sai gida ba a san kowaye shi ba kowai sai fili har gini ba a san kowaye shi ba da dai sauran ayyuka wanda aka tsara wa irin waɗannan kwamitoci na tsaro za su yi a mataki akwai a mataki na jiha akwai a mataki na ƙaramin hukuma sannan in yanzu an ƙaddamar da na ƙananan hukumomi kowane ciyaman an ce shi ma ya zo ya kaddamar da na local na cikin local government shi na district kowace gunduma za a yi mace inda ke da hakimi biyu za a yi kwamitoci biyu kenan inda ke da guda ɗaya ɗaya za a inda ke da fiye da biyu to gwargwadon da yawan hakiman da ke cikin kowace ƙaramin hukuma gwargwadon yadda za a yi wannan subcommittee wanda shi ma zai yi wannan aikin a level na gundumomi har zuwa mataki na mai unguwa to kamar yadda na ce wannan mataki ne mai kyau domin harkar tsaro dole sai al'umma ta shigo ci ta kama gwamnati da aka wannan yunkuri da aka yi shi ma da wannan tsari da aka fito da shi muna masa kyakkyawan fatan alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya sa mashi albarka kuma Allah ya sa ya zama sila na maido da zaman lafiya a cikin al'ummar sannan mataki na uku wanda shi mai girma gwamna da kanshi ya ba da sanarwa a kan shi wanda shi ma yana da kyau kwarai da gaske kuma zai kara taimakawa shi ne masu unguwanni wanda su ne a grassroots su ne mataki na farko na tsarin shugabanci a cikin wannan al'umma mu wannan tsari na mai unguwa yana da gudunmuwar da zai bada wajen tabbatar da tsaro mai unguwa sun suwa yake zaune a unguwarsa tun lokacin da bako ya zo ya tsakani wane ne ya shigo masa bako to a ƙarƙashin wannan tsarin za a ƙarfafi su masu unguwanni ɗin wanda har ma ya ba da bayanin cewa za a sanya musu albashi wanda na san tsawon lokaci an dade ana ta cikar cewa an inganta albashin masu unguwanni ɗin nan saboda hankali ba zai dauka ba a ce mai unguwa kana daukan naira dubu daya kana ba shi a wata kuma dubu daya ba sai a yi wata shidda wani lokaci ba ta zo ba ya ce wannan tsarin insha Allah ta'ala za a kauda shi mai unguwa shi ma zai dinga jin alat karshen wata in Allah ya so to abu ne mai kyau muna fatan Allah ta'ala ya taimaka musu a karkashin wannan nema aka shigo da limamai na masallatan juma'a da ne su ma da za a dan yanka musu wani abu wanda za a dinga ba su duka dai wannan matakai ne ake dauka dan a shigo da al'umma ta kama cikin abin da ya shafi taimaka ma hukuma wajen samar da tsaro a cikin al'umma da aka muna yi musu addu'a Allah ta'ala ya taimaka kuma Allah ya ba da nasara kuma Allah sa waɗannan kwamitoci su yi abin da ya dace dan ganin an zo ƙarshen waɗannan fitintun wanda muke fama da su sana abu na ƙarshe shi ne akwai wani ɗan majalisa na jihar katsina wanda wannan bawan allah yana buƙatar addu'o'i daga wajen al'umma shi ne ɗan majalisa mai wakiltar ƙaramar hukumar katsina honorable ali abubakar albaba kwanakin baya ya kai ƙuduri a majalisa na hana sai da jiya. a jihar katsina da kuma hana gidajen baɗala wanda irin waɗannan gidajen su ma suna taimaka wajen yaɗuwar ɓanna a cikin al'umma musamman a cikin garin katsina akwai ire-iren waɗannan gidajen wanda ba abin da ake sai shirme da saɓon allah saɓon allah da in kaji za ka yi mamaki a ce a ƙasar al'umma musulmi ake irin wannan abu su ya kai wannan ƙudiri kuma alhamdulillahi majalisa ta amince an yi shi ya zama doka to abinda ya sanya na ce masanya cikin addu'a yanzu wannan ƙudiri da ya ɗauka ya kai maɓannata wanda suke son ganin ɓanna ta yada a cikin al'umma wanda ba sa ma wannan al'umma fatan alkhairi suna nan sun yi wani irin haɗin kai wajen ganin sun karya wannan dokar ko ma shi ɗan majalisa sun karya shi domin duk inda za su je su yi magana cewa a sassafta wannan doka ko a cire ta sun je sun yi magana sai a ce a mu ba ruwanmu haka suke ce musu ku tafi wajen dan majalisa shi ya je ya kai to wannan ya sanya wannan bawan allah yake buƙatar addu'a addu'a ta allah ya karfafe shi kuma Allah ta'ala ya tabbatar da wannan doka da haka muna masa addu'a wannan yunkuri da ya yi ko shakka babu yunkuri ne wanda ban tsaya ga mace ka al'ummar da yake wakilta a halacce ba a kudiri ne wanda zai mace harkar da duka gabaci ɗaya amfani kuma zai taimaka wajen rage banna da fasadi a cikin al'ummar nan wanda kuma raguwar banna da fasadi to samun sauƙi ne na rahama daga wajen Allah ta'ala da haka muna jinjina mashi kuma Allah ya tsare shi Allah ya karfafe shi Allah ya sa sauran 'yan majalisa su koyi da shi sai abu na uku na ƙarshe shi ma wanda muke fatan alheri a kansa shi ne batun kafa hukumar hisba majalisa ta yi doka kuma cini har an mika mai girma gwamna abin da ya shafi doka ta kafa hisba kuma yana daga cikin alkawarin da mai girma gwamna ya yi cewa in allah ya su ya yadda cikin kwanaki 100 na farko zai kafa hukumar hisba to kwanaki 100 sun zo har ma sun ɗan shige to amma bayanan da muka samu shine ana ta ƙoƙarin yadda za a kafa dokokin kafa ita hukumar hizba din da sama musu da ofis da tsare-tsaren yadda za su dauki ma'aikata wanda za a zama 'yan hizba din da kuma tsare-tsaren hanyar da za a sama musu kudin da za su yi take up to waɗannan ayyuka wanda ake ta yi shi sanya har kwanaki 100 ɗin suka shirya amma kamar da muka samu bayanai nan ba da daɗewa ba insha Allah ta'ala za a kaddamar da hukumar hizba a jihar katsina wanda kuma wannan hukuma ko shaka babu muna ganin cewa za ta taimaka wajen rage ayyuka na banna kuma kamar yadda muke dan jin bayanai wanda za a ba hukumar hizba din muna ganin mutum ne jajirtacce wa muna ganin insha Allah ta'ala zai ba da gudunmawa sosai wajen kare ayyuka na banna da mana fasadi a cikin jihar mu don haka mu taimaka da addu'a Allah ta'ala ya sauƙaƙa wannan aiki Allah ta'ala ya sa a kammala shi lafiya kuma ya sa mu aikin albarka kuma Allah ta'ala ya sa wannan hizba ta jihar Katsina ta zama mai albarka ta zama wadda za ta zama abin koyi a Najeriya gabaki Da Allah mai iko ne akan haka sannan addu'a mu ta ƙarshe akwai yan uwa masu bukatu kala daban-daban da kuma halin da muke ciki na rayuwa da kuncin rayuwa da makamantansu da sauran fitintunu na zamani wanda duka muke fama da su muna roƙon Allah ta'ala ya yi mana ya sauyi tausaya ya ƙara tausaya mana ya kawo sauƙi a cikin al'amura na rayuwarmu waɗanda suke da bukatu a wajen Allah muna roƙon Allah ta'ala ya biya mana dukkanin bukatunmu wanda ma suka mu musanya su a cikin addu'a <clears throat> muna roƙon Allah ta'ala ya karɓa musu addu'o'insu ya biya musu kuma ya sanya albarka da alkhairinsa a cikin waɗannan addu'o'i subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin